urtze berri hunen utxar hasteko, nahi nuke begi kenu bategin igan urtiai. 2006an, izan da hunen bat ez tabada, eta hoien hartin, feminismoa izan da ipatuik. Maskadan, lehen lehenik. Entzuna hal izan da, emazte maskada bat zela, edota e, maskada feminista bat zela, eta hoi, berrikuntza handi bat zela. Segure, eskiulako mila bediatzue juntalautan hoita hamabiko emazte maskadak espeitukuntatzen, kuntatzen, Ez eta amaulen bimilata zazpian, barkosen bimilata bedeatzian, alozen bimilata hamaran, bimilata hamabiko ikastolako maskadan, edo wano gamen, laranen, edo join izan dian emastik. Emaste maskadabat? Buhamik eta sorotxak emaste zielako. Bena hoi? Hen eta jokiai inte esatu gabe. Jakin gabe zer kuntzatzen zien eta nula kuntzatzen zien emazten ez hartik kargu nausietan haitu feminista bat dela. Bena hoi, potiko eskasa inte esatu gabe, edo guano, okerago, uskaldun histunen eskasa aipatu gabe kargu nausien banatzeko mementun. Maskada utzik, pastoalaen hel heldu zaiku. Eta aldi huntan, baiunako pastoala aipatuik izan amaila hortan. Emazte batek idatzik, bi emazteak susentuk, beste emazte bat kantoen jamaile, eta besteik zer, sujeta emazte, hoi bai, feministek egina. Bena horre, errangabe gizon mundu bat zela aipatzen. Gizonek jamanik, eta bebizien jamaiteko nahizin bezala, katialienak beharuk entzila gizonez igan bebizia. Bena horten, maskadan, emazte sumait izanike, kabana, pitsu eta buhame gehiena gizonak izatez, ez du sobea balio, feminismoan aipatzia. Eta pastoalaz, zer erran, emazte batek idatzi badue, erregenta berriz egizon bat eta sujeta ebai, ordin, ez du balio feminismoa nahi patzia. Ordin, uan hor du beita, delibe hun berrien hartzeko, urte berri hunentako, zentako ez, ez tabada eta polemika hoik sakontu eta abehastu, eta itxua interesatzeko partez, justu kuntatzez, sumat emazte badena izaletan, zentako ez, kuntatuik dena interesatu, eta ikusi, gizon edo emazte izanike, eia berdintarzu nahi buz zerbait erranik denez. Gizon edo emazte, maskada, pastual edo egunozko bizian denek ahaldugu eta behar gynukee berdintarzu nahi buz hitz egin eta ekintza egin errespetu osuan.